Een uitspraak van die Heere teen Moab, Ar Moab is oornag verwoes, vernietig. Ker Moab is oornag verwoes, vernietig. Die inwoners van de Bon gaan naar die hoogtes toe om te huil, die Moabite treer oor Nebo en Medeba. Die Moabitese koppe is kaal geskeer, hulle baard is afgesny, hulle dra rouwkleren op die straten, hulle huil op die dakken en die pleine, hulle vergaan van verdriet. Die mensen van Gespoon in Elolis skreeuw van angst, dit wordt tot bij Jaas gehoor. Zelfs Moabse soldaten skreeuw, hulle moet begeef hulle, my hart brandt oor Moab. Sy mensen het gevlucht tot bij Soar, tot bij Eglat Selishio. Hulle klim die optrand na lugge toe huil huil uit, op pad na Goronaim toe skreeuw hulle oor die ramp wat hulle getref het. Die water van Nimrim het opgedrug, die gras het verdor, die planten het verdwijnt daar is geen groenigheid meer nie. Die Moabite vat wat hulle gespaar en opgegaar het, en dra dit oorbel gespreid. Hulle geroep weerklink dier die hele gebied van Moab, hulle gehuil word gehoor tot bij Eglayim en Berilim. Die water van de bon is vol bloed, waar ek sal erger rampen oor ombreng, sê die Heere. Ek laat die wat uit Moab ontkom het en die wat oor is in die land, die leus verskeer.